mene Trojdinového Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Pokoj vám, sestri a bratia, aj dnešný deň chceme vnímať a uvedomovať si, že Pán Boh má pre nás pripravené viac, ako dokážeme my pochopiť. On má pre nás pripravené o mnoho viac a o mnoho lepšie. A aj dnes chce nám ponúkať zmenu. Dnešná nedeľa hovorí o Ježišovom premenení, o tom, že on sa premenil so svojim, pred svojimi učeníkmi. O tom budeme počuť e, spievané evanielium, ale to slovo, ktoré nám dnes bude zaznievať, je o našej zmene. Zmene nášho zmýšľania, zmene nášho uvedomovania si, kým pre nás náš Boh a Pán je. Verím, že Pán Boh sa prizná k týmto našim službám Božím, počas ktorých bude aj prislovaná sviatosť Večere Pánovej, nielen pre tých, ktorí sa pripravila, ale pre tých, ktorí budú oslovení a tak napomenutí Božím duchom, aby pristúpili k pánovmu stolu. Verím, že on sa prizná k tomu všetkému, čo dnes má pre nás náš Boh pripravené. Počas týchto služieb Božích budeme spievať piesne 554, 648, 553 a antifónu 89. Piesne 554, 648, 553 a antifónu 89. Nech sa Pán Boh prizná k týmto službám Božím a tak poďme a začníme ich mene Božom predspevom o Ježiši. thank you s vami. K Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde modlíme sa. Všemohúci Bože, ktorý si stvoril všetko viditeľné i neviditeľné, a vo svojom jednorodenom synovi zjavil si tajomstvo svojej zvrchovanej lásky. Ďakujeme ti, že si nám ho poslal, aby tu s ním rástlo medzi nami kráľovstvo Božie a tak aj krajší a lepší život na zemi. Kráľ nás pred nepokojom srdca, aby sme v náhlivosti času nezabúdali na duchovné potreby. Prosíme, vzhliadni na nás oko milosrdenstva, aby sme aj my v Tvojom mene prispievali k rozhojneniu pokoja a spravodlivosti, lásky a radosti v duchu svetom. Nech Tvoje svetlo života premáha všetky mocnosti tmy, aby sme chodili v Tvojom svetle a prenesení tak zo smrti do života, oslavovali ťa tu i potom tam v nebeských stánkoch na veky vekov. Dnešné sveté nedelné evanílium Ježíša Krista napísal evanílista Matúš v 17. kapitole. O šest dní vzal Ježíš so sebou Petra, Jakuba, jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do Sahamoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo a hľa ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter prehovoril k Ježišovi, Pane, dobré je nám tu, ak chceš, urobím tu tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Keď on ešte hovoril aj hľa jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho poslúchajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. Ježiš pristúpiac k ním dotkol sa ich a riekol, vstaňte a nebojete sa. A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš, nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Poďme sa k modlitbe. Pania Bože, náš chválime ťa, ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš a že aj dnes nám chceš nielen slúžiť tvojim slovom, ale chceš nám ukazovať, čo máš pre nás pripravené. A preto ťa prosíme, aby si, si sa k nám prihováral, menil naše životy a tak ako ty si sa premenil pred svojimi učeníkmi, aby aj my sme videli a vnímali tvoju slávu, tvoju dôstojnosť a tak ťa nasledovali. Oslav sa, Pane. Amen. Z ústich slovo Božiemu povstante a počujme slovo Božie, ako nám ono dnes bude zaznievať z prvého listu Apoštola Pavla Korinským, keď v prvej kapitole máme v 26. až 31. verši mene Božom písané. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil, čo je svetu neurodzené, opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čo ho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z Neho ste aj vy v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh určil múdrosťou a spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané. Kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Amen. To sú Božie slova. Bratia a sestry, chceme byť zmenení. Chcem byť ja či ty zmenený. Viete, dnešná nedela nám pripomína práve to e, zmenenie, premenenie pána Ježiša Krista pred svojimi učeníkmi. Ako sme to počuli z toho spievaného evanielia z Matúša zo 17. kapitoly, keď tam hneď na začiatku v prvých dvoch veršoch sme počuli o 6 dní vzal Ježiš zo sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár mu žiarila sťa slnko, rúcho jeho zbelelo ako svetlo. Možno je dobré vysvetliť tu zo pár vecí. Prečo žalmista, alebo ten evangelista Matúš hovorí o šiestich dňoch? Je to preto, lebo je to potom, ako pred šiestimi dňami Peter o ňom vyznal, ty si Kristus, syn Boha živého. A je úžasné, že po tom čas, po týchto šiestich dňoch, pán berie Petra, Jakuba a Jána na vrch do samoty a tam sa pred nimi premenil. Áno, toto Kristovo premenenie pred Petrom, Jakubom a Jánom bolo vo svojej podstate také potvrdenie toho, čo vyznáva. Peter o ňom vyznáva. Áno, ty si Kristus, syn Boha živého a aby boli povzbudení, posilnení vo svojej viere, tak Pán Ježiš ich berie na bok. Môžeme povedať nábok od toho ruchu, od toho, čo prežívajú, aby sa tak sústredili na to, čo je dôležité. Na ne. Aby upriamili svoju pozornosť na ne. A viete, niekedy by sme to potrebovali aj my. Tak sa stíšiť, odobrať sa do samoty a vyznávať, Pane Bože, ja v Teba verím. Verím, ako môjho pána, spasiteľa, toho, ktorý prišiel. Si Boh, ktorý aj mňa zachráni. Áno, to premenenie bolo výnimočné. Bolo to niečo zvláštne a to aj kvôli tomu, že jednoducho toto premenenie videli len títo traja. A je úžasné, že potom, keď schádzali, tak pán Ježiš hovorí, nikomu o tom nehovorte. A zakryl im to. Vo svojej podstate oni vedeli, že kým je a napriek tomu vidíme, že keď prišiel ten čas a Ježišovo utrpenia, umúčenia, tak boli zúfali. A nevedeli, čo sa ešte bude diať. A my tam máme napísané v tom texte aj to, že mali možnosť sa rozprávať s Mojžišom a Eliášom. S mužmi viery. Do starej zmluvy. Teda opäť pre nich niečo výnimočné. Možno taká druhá otázka, prečo sa pán Ježiš premenil pred očami práve týchto troch učeníkov? Peter, Jakub a Ján. Ak by sme skúmali písmo, tak zistíme, že práve s týmito tromi mal pán Ježiš výnimočný vzťah. Aj keď presne dopodrobná nevieme, aký to bol vzťah, no muselo by to naozaj byť niečo výnimočné, keď aj na iných miestach máme napísané, že to boli učeníci, ktorých Ježiš miloval. Bolo to úžasné spojenie, prepojenie, ktoré mal Pán Ježiš s týmito tromi učeníkmi. A to evanielium nám potom ďalej hovorí, že Ježiš sa pred nimi premenil. Jeho výzor sa zmenil a títo traja učeníci uvedili, uved, uverili, eh, uvideli Ježiša v jeho sláve. Evangelista Ján píše v 17. kapitole Ježiš hovorí, ja som ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. Teraz, oče, osláv ma ty u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako povstal svet. Čiže Ježiš sa premenil pred očami svojich učeníkov. Mal podobu, ktorú, môžem povedať, mal v nebesiach ešte skôr, ako povstal svet. A preto musíme vyznať, že že naozaj to bolo niečo výnimočné. Učeníci mohli byť prítomní práve pri Ježišovi, ktorý bol v stave slávy, keď sa zhováral s Mojžišom, s Eliášom. Priatelia, ako často sa stretávam s názormi ľudí, ktorí hovoria o tom, ako by to bolo iné, keby Pán Ježiš žil v našej dobe. Medzi nami. Keby sme mohli vidieť na vlastnej koži jeho zázraky, Veď koľky by sme potrebovali jeho uzdravenie, jeho dotyk. Ale viete, myslím si, že mnohí by ani v dnešnom svete v neho neuverili. Viete, keď sa tak zoberieme v dobe pána Ježiša, mnohí si o ňom mysleli, že je to človek, ktorý je burič. Že ten, ktorý hlása blúdy, ten, ktorý je dokonca posadnutý démonmi. O ňom to mnohí vyznávali. Avšak my vieme, že, že on bol niekto vynimočný. Aj napriek tomu, že nie so, všetkým, so všetkými svojimi slovami ľudí oslovil a že ľudia naozaj si o ňom mysleli mnohé veci, ktoré možno celkom nerozumieme, no viete, my vyznávame o ňom, že je spasiteľ sveta. Že je náš spasiteľ. S konfirmantmi sa na konfirmácii učíme aj otázku, ktorá znie, čo vyznávame v druhom článku Všeobecnej viery kresťanskej o Bohu Synovi. A odpoveď tam tedy znie, že v druhom článku vyznávame o Bohu Synovi, že je vykupiteľom sveta a je aj mojim spasiteľom a pánom. Áno, toto vyznávame mnohí. Vyznávame, že Pán Ježiš je našim spasiteľom, že je našim pánom. Tak ako vykúpil svet, tak vykúpil aj mňa. Jeho vykupiteľské dielo platí aj pre mňa. Nie je to márne, nie je to nejaká história, ale je to aktuálne platné pre mňa. Božie slovo u proroka Izajaša máme úžasné slovo, keď v 53. kapitole čítame Vyrástol pred nami ako výhonok, ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu, ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Bol opovrhnutý, opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. A napriek tomu, čo ľudia počuli od Ježiša, koľké videli zázraky, napriek tomu vieme, že vyznali aj či môže z Nazareta byť niečo dobré. Napriek tomu, že videli Ježiša, že počuli, jednoducho napriek tomu sa pýtali, môže byť niečo dobré z Nazareta? Lebo oni ho poznali ako Ježiša z Nazareta, syna Tesára. Dokonca v Biblii máme napísané na miestach, že Eh, ľudia vyznali, že veď my poznáme jeho bratov, jeho sestry, poznáme jeho matku. Môže byť z Nazareta niečo dobré? A napriek tomu my vyznáme, že a, lebo Boh si môže použiť kohokoľvek. Ježiš sa premenil pred očami troch svojich učeníkov. Ukázal im svoju totálnu slávu, takú, akú mal pri otcovi a ja verím, že, že keby im pán dal v, tú ča, v tom čase, aby o ňom rozhlasovali, aby o ňom hlásali, že áno, on je Boží syn, tak jednoducho všetko môže byť iné. Ale pán Boh mal úplne iný plán. My vieme, že aj pán Ježiš, keď bol gecemáne, tak sa modlil, oče, odvrať odo mňa tento kalich, ale nie ako ja chcem, ale ako chceš ty. Teda vedel, čo sa s ním má stať. A vedel, že keby im povedal, chodte do sveta a rozhlasujte to, tak jednoducho úplne inak to skončí, možno. Ale on hovorí, že nehovorte o tom nikomu. A je zaujímavé, že pri mnohých príbehoch, podobenstvách a príbehoch uzdravenia máme napísané, že pán Ježiš takto poslal tých, ktorí boli uzdravení, nehovor o tom nikomu. A ten išiel a rozhlasoval. Ale keď učeníci Videli Božiu slavu. Videli premeneného Ježiša. Videli Mojžiša, Eliáša. Tak o tom nehovorili. Boli ticho. Lebo Boh mal iný plán. Bratia sestry, viete, my však vieme aj to, že o pánovi Ježišovi si aj z jeho učeníkov nielen tých najbližších, ale aj tých iných, tých, ktorí boli okolo neho, tak si mnohí mysleli, že on zachráni Izrael z nadvlády Ríma. A jednoducho, keď toto nesplňal a povedal, že áno, on neprišiel, aby mu ľudia slúžili, ale že on prišiel slúžiť, tak vieme, že mnohí od neho odišli. Opustili ho. Lebo nenaplnil ich očakávať. Apoštol Pavel v tom prvom liste korinským, ako sme to počuli, hovorí, pozrite len svoje povolanie. Nie mnohí ste múdri podľa tela. Nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil. A čo je svetu neurodzené, opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čo ho nie, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom, z Neho ste aj vy v Ježišovi Kristovi, ktorého, ktorého nám Boh učinil múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané. Kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Toto Božie slovo môžeme stiahnuť na nás. Boh si chce použiť kohokoľvek z nás aby nielen zvestoval jeho moc, aby zvestoval pána Ježiša, pána Boha, ale aby slúžil. Možno tam, kde sa nachádzame. V cirkevnom zbore. Medzi ľuďmi, možno ktorých poznáme. Dokonca aj v tých našich rodinách, a keď my vieme, že tam je to najťažšie. Áno, Kristus nás volá, povoláva, aby sme sa stali jeho učeníkmi, jeho následovníkmi, Veď nie len tí traja, ktorí videli slávu pána Ježiša pred svojimi očami, ale aj tí ostatní učeníci boli potom rozposlaní do celého sveta, aby kázali, zvestovali o Kristovi, aby krstili, poučovali, aby privádzali ľudí k Bohu. Kde sa nachádzame my? Sme tiež učeníci pána Ježiša, ktorí nielen prijali Pána Ježiša do svojho života ako veriaci. A nič to s nami nespravilo, zostali sme takí istí, alebo sme sa zmenili. A činíme učeníkov ďalej. Hovoríme o pánovi Ježišovi. Vyznávame, že On je dobrý Boh, ktorý sa o nás stará. Že On je Boh, ktorý má o nás záujem. Že On je Boh, ktorý zmenil môj život a tak môže zmeniť aj niekoho iného. Toho, s kým sa stretá. A je úžasné, že Pán Ježiš si vyvolil nie vzdelaných ľudí, ale boli to rybári, bol tam colník, boli tam hriešnici a im povedal, chodte a hlásajte. Nemusíte mať vzdelanie, <laughs> nemusíte mať absolútne nejaké eh, vysokoškolské štúdium, ale hlásajte tak, ako to vnímate Hlásajte tak, ako vás vedie duch. Preto aj my sme pozvaní, aby sme hlásali o Pánovi Ježišovi Kristovi. Každý jeden. Dokonca, ak vieme, tak eh, doktor Martin Luther hovorí o tzv. všeobecnom kniažstve. Že všetci sme kňazmi pána. Že všetci máme nejaký dar. Veď keby sme čítali Božie slovo, tak v liste rímským a korinským tiež máme napísané o duchovných daroch. O tom, že Boh dáva niekomu dar vyučovania, niekomu dar prorokovania, niekomu dar jazykov, niekomu dar vysvetľovať jazyky, niekomu dar napomínania. A je to dar, ktorý máme využívať. Nebyť ako ten služobník v tom príbehu, e, keď e, ten boháč odišiel a dar, dal talenty tým svojim blízkym služobníkom, a ten jeden, ten, čo dostal iba posledný jeden, ten ho zakopal a keď prišiel pán, tak hovorí, vieš čo, ty si mi dal, ja som sa bál teba, tak ti ho odovzdávam. Ale máme slúžiť. Máme tie talenty, tie dary, ktoré sme dostali, používať na Božiu chválu a slávu. A Božie slovo jasne hovorí. Nie mnohí ste múdri. Múdri podľa tela. Nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh. Aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si, aby mocných zahambil. A čo je svetu neurodzené, opovrhnuté, vyvolil si Boh. A čo ho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Bratia, sestry, Boh si môže použiť každého. Avšak Chceme byť použití? Chceme byť menení a zmenení Pánom Ježišom Kristom? Viete, niekedy mám pocit z mnohých kresťanov, alebo z niektorých kresťanov, že chceme, aby Pán Boh konal. Konal v nás, v našom prostredí, v našom zbore, v ľuďoch, ktorí sú okolo, ale nie cez nás. Niekedy sme ako ten Mojžiš, ktorý hovorí, pane, ale ja neviem dobre hovoriť. Alebo ako proroci, ktorí povedali, vieš čo, pane, ja som primladý, použi si iného. Ale Boh chce si použiť nás. Čo je Bohu nemožné. Lebo nie mnohí sme múdri, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení. Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh. To si Boh použi- chce použiť na chválu a slávu. Áno, čo je svetu bláznivé, čo je svetu slabé, čo je svetu neurodzené, opovrhnuté, to si vyvolil Boh. Boh si chce vyvoliť a použiť aj nás. A opäť sa vrátim k tomu všeobecnému kniažstvu, tomu, že každý máme dar. Dar slúžiť. Slúžiť aj v tomto našom církevnom zbore. Boh si nás chce použiť. Áno, niekto je po tej praktickej stránke, Niekto je po tej teoretickej stránke a niekto je po tej duchovnej stránke. Niekto, niekoho si chce Pán Boh použiť, aby bol veľkým modlitebníkom, aby modlil sa za ľudí, za zbor, za veci, ktoré sa dejú. Boh si nás chce, sestri a bratia, použiť. Ale my mu musíme otvoriť srdce, otvoriť mu nás. A povedať mu, pane, chcem, aby si ma použil. Aj keď som si nepripadá múdry, aj keď si nepripadám urodzený, aj keď si pripadám, že som slabý, som najbiednejší si tých mojich bratov a sestier vo viere. Ale viem, že si ma môžeš použiť. Viete, tak si Boh použil tých 12, tak si použil iných. Veď máme v Biblii písme napísané, že Boh si použil takto mnohých, ktorých si vyvolil. Aj z izraelského národa. Aj potom neskôr, veď si zoberme Pavla, predtým veľký prenasledovateľ cirkvy, Saul, ten, ktorý, áno, bol vyučený v Božom zákone, vedel, čo je dobré a tak horlil a chcel tu, ako to on vtedy raz povedal, že tú sektu Krista, Ježíša chcel zničiť, dostal dokonca dekret, že môže zatvárať ľudí v Damašku. Nakoniec ho pán zmenil. A použil si pre svoje dielo. A preto, drahí priatelia, myslím si, že môžeme spoločne vyznávať, že, že aj keď niekedy zlyhávame, aj keď sme niekedy slabí, neúrodzení, aj keď celkom nie správne vieme hovoriť, Boh si nás chce použiť. A dnes nám chce dať také pozvanie. Pozvanie k nasledovaniu, pozvanie odovzdaniu nášho života. A či sme uverili alebo nie, či sme váhaví, či sme možno v otázniku, aký je vlastne ten môj život. Prosme Pána Ježiša, aby nám ukázal. Ukázal nám našu službu. To, kde si nás chce použiť. Aby nám ukázal, čo má pre nás pripravené. A aj dnes môžeme mu vyznávať, Pane, Ty vieš, že som hriešný, že mám svoje hriechy, že mám svoje problémy, starosti a trápenia, ale verím a vyznávam, že jedine ty mi môžeš pomôcť. Bratia, sestry, my máme možnosť dnes pristúpiť k pánomu stolu, k darom tej večere. Môžeme príjmať jeho telo, jeho krv, ktoré bolo za nás na kríži obetované, vydané. Vyliata krv. Pre mňa i pre teba. Pre moje i pre tvoje hriechy. A viete, je úžasné, že vždy môžeme pristupovať ako spoločenstvo ako bratia a sestry vo viere. Ako tí, ktorí sa príjmajú navzájom. Aj keď možno vieme o niekom, že možno to nemá celkom vysporiadané s pánom, môžeme veriť a dúfať, že pán Boh sa ho môže dotknúť. Môže, sa ho, os- môže ho osloviť. A môžeme vnímať, že naozaj on sa chce o nás postarať. A dnes môžeme vyznať, páne, klesám Často nemám silu na to, aby som bol takým, aký, akého ma chceš mať. Ja si to uvedomujem. Zmeň ma. Zasiahni do môjho života. Správ ma svojim nasledovníkom. Áno, Boh si vyvolil, čo je svetu bláznivé, čo je svetu neurodzené, opovrhnuté. To si vyvolil Boh. Boh si môže použiť každého jedného z nás na svoju slávu aby nie my sme sa chválili, ale aby sme oslavovali pána. Kto sa chváli, nech sa chváli v pánovi. Nech je toto takým naplnením aj pri nás. Nech nás pán vedie, ani nám ukazuje, čo mu je potrebné ešte odovzdať, vyznať. Či už v modlitbe, či už v pokáni, takom odovzdaní, oľutovaní a význaní, pane, prosím, zbav ma lebo vie, že ja som slabý, že to sám nedokážem. Ale v tebe mám nádej. Nech nás Pán vedie svojou milosťou a svetým duchom. Amen. A tak po tomto napomenutí, tí z vás, ktorí chcete pristúpiť k pánomu stolu, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilo si zaslúžili, uznávate? Uznávam. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste sa klamali a nebolo by vo vás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom, slovami aj myslením, skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutujem. Ľutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, kráľa Davida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky, z milosrdenstva pre zásluhy, umúčenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte? Verím. Veriť máte, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dala by nezahynul, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystriať riecho a polepšíte si svoj život. Sľubujete? Sľubujem. Sľubovať máte, lebo tak má svieti svetlo vášho života pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A bratia a sestri, a ja uznávam, ľutujem, verím a sľubujem, že Pán Boh aj môj život môže použiť pre svoje dielo. A prosím vás, ak som vás nejakým spôsobom zranil, ublížil vám, aby ste mi odpustili. A teraz, drahí bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostnému Pánu Bohu v úprimnej modlitbe sa mu takto spovedajme. Drahý náš Bože, prichádzame k Tebe a prosíme ťa o to, aby si nás svojou milosťou naplnil aby si nás povzbudil svojim svetým duchom a aby si nám ukázal, čo máš pre nás pripravené. Ďakujeme ti za to, že môžeme aj teraz pristupovať k tvojmu stolu. A môžeme si uvedomovať, že tvoje telo a tvoja krv bola, boli vydané a vyliata za nás. Aby sme mali nádej, istotu, záchranu, aby nám boli odpustené naše hriechy. Daj, keď aj my často ťa zarmucujeme, alebo robíme to, čo by sme nemali. Meň naše životy. Meň nás, aby sme naozaj mohli v Tebe nachádzať pozbudenie a posilnenie. A daj nám spoznávať aj znaky Tvojho príchodu, kedy raz, Pane, sa aj my postavíme pre Teba a budeme vydávať počet. Daj, aby sme, kým tým prídeš, mohli mať také jasné vedomie, že, že sme spasení v Tebe že v Tebe máme nádej a Tebe dôverujeme. Lebo Ty si dobrý Boh, ktorý má o nás záujem. Daj, aby sme sa nie my chválili, ale aby sme Teba chválili, oslavovali a zvelebovali teraz až na veky. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul našu modlitbu a prijal ju ako znak nášho úprimného pokáňa. Preto ešte povstaňte a odpovedzte. Veríte, keď vám teraz ja neodný Boží služobník dám rozrešenie, že vám odpustí Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy. Veríte? Verím. Ja teda z poverenia Pána Ježa Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustie hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez círke udelujem vám, kajúcim riešným ľuďom, Boží odpustenie hriechov. Robím tak mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. srdcia naše. Pozvinime k Pánu. Vďako vzdávajme hospodinu, Bohu nášmu. Prosojne zaiste dôstojné a spásonosené, aby sme Tebe, Pane Svetý, Oče Všemohúci, Bože Večený, vždy a všade vďako vzdávali v mene Krista Pána nášho. Pre Neho si láskavý k nám odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám väčšiný život. Preto ťa chválime so všetkými anielmi a svetými a spolu s nimi voláme. Amen. posvecáme meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vineníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Ježiš Kristus, tú noc, keď eh, bol zrádený, vzal chlieb a keď eh, dobrorečil, lámala dáva svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To večeri, vzal kalich dobrorečiv a dal im hovoriac. Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriekov dočinte. Kedykoľvek budete piť na moju pamiatku, budete príjmať od pánov, preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete príjmať práve telo a pravú krv nášho pána spastilejša Krista. Veríte? Veríme. Nech vás Pán Ježiš Kristus utvrdí vo vašej viere a tak pristúpte, príjmite najskôr osobné rozrešenie a potom dary Svetej Večere, oslavujúc nášho Boha na spasenie. Bratia a sestry, prvé dve kola budú prisluhované kalíšky a potom bude spoločný kalich. Ak by náhodou tom druhom kole ste už chceli napríklad kalich, tak počkajte, aj keby bol okolo oltára poloprázdny alebo na tri štvrte naplnený. Ale prvé dve kola budú s kališkami. Nech nás Pán vedie svojou milosťou. Amen. Drahý Ocko Nebeský, tak ti ďakujeme za tú možnosť, za tú milosť byť pri Tvojom stole a pripomínať si Tvoju smrť a Tvoje mučenie, pripomínať si Tvoje slávne skriesenie a mŕtvych stane, pripomínať si to, prečo si to všetko spravil, si to spravil preto, aby si nám ponúkol odpustenie od našich hriechov. Ďakujem Ti za tú obrovskú milosť a že môžeme spoločne, ako zbor, spoločne ako jedno telo Kristovo, eh, príjmať eh, túto možnosť Prosím ťa o to, aby si v nás tak upevňoval tú túžbu po posvetení každý deň, aby to neostalo len tu na kostole a pri, tom, pri tej večeri pánovej, ale aby sme mohli prísť domova každý deň, keď budeme vykonávať svoje činnosti, aby sme mohli si pýtať to odpustenie a, a vyznávať ti hriechy a činiť pokánie. Drahý Ocko Nebeský, Ty si poslal svojho Ducha Svetoho, aby nás to učil, lebo On je učiteľ, On je ten, radca, ktorý nás uvádza do každej pravdy. Tak ťa prosím, menej Ježiš, aby si nám ho zosielal každý deň, aby to posvetenie, aby nás k tomu viedol, aby sme to vykonávali. Menej Ježiš. Amen. Amen. Ešte do našich spoločných modlitieb dnes chceme zahrnúť našu spolusestru Anu Cesnakovú s deťmi Renatou a Vladimírom spolu s ich rodinami ktorí si s láskou spomínajú pri 30. výročí úmrtia na, na svojho otca, starého i prastarého otca, pri 28. výročí úmrtia mami, starej i prastarej mami. A taktiež o krátky čas si budú pripomínať 4. výročie úmrtia svojho manžela, otca, starého otca. Skoľme sa teda aj s touto našou spolusestrou a s jej rodinou. Paníšu, teba chválime a oslavujeme tvoje sveté meno, že ty pre nás robíš všetko. Aj to dobré, a vyznávame, že aj to možno ťažšie, to, čo nás bolí, to, čo nám dáva zármutok. Chceme v túto chvíľu do Tvojich rúk dávať našu spolusestru spolu s jej rodinou, ktorí si spomínajú na svojich drahých. Spomínajú si na ich dobrotu, lásku, starostlivosť, obetavosť, na, na ich dobrý a statočný život. Pane, aj pri spomienke Ti ďakujú za nich. Ďakujú za to všetko, čo spolu mohli prežiť, či už so svojimi rodičmi, starými, prastarými rodičmi, či so svojim manželom, otcom i starým otcom. Pane, túto chvíľu si však uvedomujeme, že každý sme v Tvojich rukách. Aj naša spolusestra spolu s ich rodinou. A tak ich odovzdáme do Tvojich rúk, aby aj v tomto čase, kedy si oni spomínajú mohli vidieť to, čo ty hovoríš, čo, to, čo ty zasľubuješ, že verní teba budú sa môcť stretnúť v tvojom kráľovstve, kde nebude ani bolesť, ani pláč, ani nárek, ale bude väčšiná oslava tvojho svetého mena, tak preto prosíme aj pri tejto rodine zjav svoju milosť. Daj svojho svetého ducha a povzbudenie pre všetko, čo majú pred sebou. Nech v tebe samom nachádzajú takú istotu a nádej, že ty sa o nich postaráš. Preto ich vkladáme do Tvojich rúk a prosíme, aby si bol k ním milým, dobrým pánom a spasiteľom, aby sa na Teba mohli oprieť v, každej, v každom čase, či je to radosť, smútok, bolesť, či je to choroba. Prosíme, páne, aby si v tomto všetkom stal pri, pri nich i pri tom ďalšom, čo máš pre nich pripravené a veríme, že každé ich kroky bude žehnať svojou milosťou. Prosíme, dotkni sa ich, oslov ich a ukáž im, že sa na teba môžu spoľahnúť vo všetkom, aj v tomto čase, aj v budúcnosti. Nech je oslavené a zvelebené Tvoje sveté meno, Pane. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si zborové oznamy. Oznamujem, že pondelok sa stretne náš zborový spev okolo 17. hodiny na fare. V stredu taktiež o 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy Radvanská. Vo štvrtok vás o 17. pozývam na biblickú hodinu na faru. V piatok od 15. bude vyučovanie našich konfirmandov. O 15.30 alebo od 15.30 bude prebiehať stretnutie dorastu. Od 18.00 bude prebiehať stretnutie rodín, mládeže, detí a dorastu. V nedeľu o 8.15 budú prebiehať modlitby za služby v cirkevnom zbore. O 9.00 pozývame na služby Božie, zároveň naše deti na detskú besiedku. Verím, že Pán Boh sa prizná tomu všetkému, čo, máme pre, čo má pre nás pripravené aj teda budúci týždeň. Pripomínam potrebu aktualizácie členstva v cirkevnom zbore. A spolu s bratom dozorcom vás aj túto chvíľu pozdravujeme a žehnáme vám Božú milosť, prítomnosť Ducha Svetého, aby On sám naplňal svojou milosťou naozaj všetko, čo má pre nás pripravené. Nech On žehná nás a vedie nás svojim Svetým Duchom. Amen. To je zoznamov všetko, postaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova dara, účastencov Ducha Svetého nech sú a zostáva so všetkými vami až na veky vekov. Amen. thank you hospodine, po nebesia siaha Tvoja milosť. Pánu Bohu nášmu poďakujúc, modlíme sa. Príjmi, prosíme, Bože, tieto naše služby, stevy a modlitby, ktorými sme sa, aj keď nedostatočne, ale úprimne, snažili Teba oslavovať. Vypočuj naše prosby a podľa svojej dobrej a milostivej vôle splň, prosíme, naše túžby. Pre zásluhy Tvojho Syna, nášho Pána Iša Krista, odpúsť nám, prosíme, naše hriechy a nedostatky. Utvrď v našich srdciach vieru v Tvoje sveté slovo, ktoré má moc spasiť naše duše. Pomáhaj nám v jeho svetle chodiť v tomto časnom živote a raz dôjsť až tam, kde ťa v plnom jase svetla uvidíme tvárou tvár. Páne Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svou tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. bratia, sestry, prajem všetkým nám. Nech nás Pán vedie svojou milosťou a nech On sám nám ukazuje, čo má pre nás pripravené teraz, ale aj tie ďalšie dni. Nech On sám nás vedie, aby sme v ňom nachádzali pozbudenie a potešenie a túžbu po zmene pre každý jeden deň. Nech je Pán s nami. Amen.